thank you Michel Berroko irigoini omenaldi edera egin zaio astezken untan gamarte herria tipi gelitu delarik laborari, euskaltzale eta bake bideako militante sutsuari azken agurra egiteko. Belaunaldi guzietako eunka erritar Michelen bide lagun izandakoak edo Michelek egin lana horatu nahi izan dutenak eh, bildu dira eorzketa egunean. Mezan entzuna ahal izan ditugun lekukotasun eta kantuak entzunaraziko dauzkizuegu saio untan, bai eta ere beren lekukotasuna ekarri daukuten zonbait pertsonen hitz goxoak. Hilkutsa Elizarat ereman dutenen artean, Jean Noel, Etxeberri, Church, Michelekin etaren ahmagabetzean lan egin duena, Michel Iribarren itxasuko hauzapeza eta laboraria diskidea, Pampi Zentomari, ELB-ko idazkari nagusia, eta ere Beniat Molimoz Euskal Herriko Laborantza Gambarako lehen dakaria. Prezeski, Euskal Herriko Laborantza Gambarako kidek, suriz besti, hesia egin azakoten lujamako zapiak lepoan zituztela. Meza, garaziko parrupiako Jean-Pierre Etxeverria pezak ere mandu, lehen hitzak peio iralur lagunarenak izan direnean. Entzun dezagun peio iralur. Bihitz ardura erabilidituk azken urte hotan. Zikloa, xantiera. Gai berezi batzutaz, maite guen erraitea, ze la fin d'un cycle. Ez memento hartan, ire lurruntako zikloa, hik guk nahi baino fiteago bururatuko zela. Xantiera. Labonantza gambarako urte buruko biltzar nagusia egiten zelarik, hion aurten xantier berri bat idoki dugu. Ah, Michel, hire bizian baduk zonbait eta zonbait xantier idokirik. Antzerkian ase hintzan, gero eskaldun gazteria, emergize. Hire lehen artikuluak, zertako ez, deitua zen, zit deitua zinuten kasetatipian idatzi dituk. Gero, laborarien sendikatean, FDSA. Gero, berreu laguneko talde batean, denak laborariak, partalier hintzan, orduko gogoeta, sendikat berri bat sortu behar otedea, ala FDSOan gelditu. Ze bihurgunea, iriskuz betea. Egia eran, talde hortan ziren laborarisak izan zitian gehienenik akulatzaile egitura, egitura berri baten montatzeko. ÖLB sortu zian. Gero, Nazional Mailean Konfederazioan Peizan nen sortzailetarek izan niz. Bozere maile. Gero batera. Gero eskualeriko laborantza gamara, lugama. Azkenik, bake bidea. Bake prozesuaren sustatzaile presoen libratzearen bermatzaile, biktimen familiak beti gogoan hintuela. Hauxe da zerenda luzea. Barkatu zonbait gauza ahantzi dizke jau. Bahituen oraino beste proietu batzu. Hion, editasunaren berri jakindukelarik, batiat somait gauza atxulutoki iskiatzeko. Baina, hotx, berroita amar urtez, azken hatxeraino borrokatu iz, gauak egun inez. Bizi oso bat, zintzoki, umilki, zuzentasunaren, zuzentasunaren alde, laborari tipien, laborantza ironko garen alde, Euskal Herriaren alde ez zuen sekulan amore maiten. Astean, bizpairu egunentzat Pariserat edo Konfederazioan neko departamendu somaitetako biltzak nagusierat joait, nagusietara joeten hintzelarik, Mikele, ire espos lagunak, kudeatzen zitian, etxaldeko haratunatak, hau zuen laguntza baliolesarekin, mile esker zueri, eta goresmenak Mikele. beti elkar lana sustatu duk, eranez, denek parte hartuz irabazten zirela borrokak. Bahakien, bilkuretan bildumaren egiten, <clears throat> denen ideiak elgarretaratuz. Dote d'un esprit vif, tu savais aller à l'essentiel, donner la dimension politik. Gogoetetan, egintzetan, beti lehen lerotan, edo antzindari, bainan, ez sekula bakarrik. Biltzak nagusietan taula gainean, baina biharamunean eratzarekin garbiketa egiten, partitzean hiola laguneri, milesker eta ondoko egonak hartio. Ministroak okurutzatu diktuk, heieri buru egiteko fidahintzan. Horreituko gituk zer bertuterekin defendiatu huen judien aintzinean eskolegiko laborantza ganbara. Ogoituko ere zerbertute eta kuraiarekin parte hartu dukan luhusoko egintzan. Ondoko egunetan Pariserat ere man hinduten gaistakin bat bezala. Gogo handi hau ere baionan, honan, hogoi mila jenderen aintzinean egin huen mintzaldi sakona. Michel, Holako haintzan kanpoan, bainan etxean ere berdin. Beti erranduk etxean noratari hintzen, zertarat. Beti hartu duk denbora, hire gogoeten edo egintzen partikatzeko familiarekin, nekatua bahintzan ere. Milesker suhar bat, Mikeleren partez. Hots, Michel, eta zu Mikele, engaiamendu guzietan patxuak zinezten. Zuen ezkontzako egunean, hoxidan jende eta lagunak hartu zinuzten destimonio bezala erganez gure engaiamendua izanen da euskal eta mundu guziko jende eri buruz eraikia. Eta hori beti elgarrekin. Berroita hamar urtez militante, baina nuntik heldu zitzaukan hire baitako kemen hori. Maite, hue, maite hoen erraitea eskualdun gazteria hiretzat izan zela universitate bat. Mila behatzion eta juta bost eta juta mosteko hamarkadan emergize mogumienduak galditza hau egiten zian bilkureterat heldu ziren gazteri. Zer egin nahi duzu zure biziaz? Zer izanen da zure Il est Hire toi Michel, ene bizia izanen da engaiamendu oso bat. À cette époque, 65-75, le MRJC avait l'habitude de, de poser cette question aux jeunes. Quel sens veux-tu donner à ta vie Et la réponse de Michel, ma vie sera un engagement total. Gara hartan, Hego Ameriketan, teologie de la libération sortu zetenek ziotean, la foi sans engagement, c'est de l'idolâtrie. Hire pentsaketa, urach, hide hire egintza guzien bizkarrezurra hau izan duk. Gazte demoran egindukan agintza. Eskoldun gazterian erraiten zitean gutarik bakotsak mundu untan bere ahalen arabera bazuela misione bat. Michel, hildo berriak idoki dituk hainitza loretan. Hik erein asiak ositu dituk. Usta ederaduk. Eta izanen ondoko belaun handientako. Eta mentuatzen gituk erraiterat misioa kompli, Michel labur bilduz, ikusk, ikusketari bat izan hiz, un vizioner. Ama maite, Mikele, Jenofa, Iñaki, maitena, zuen hiru aurrak, familiako guziak, adiskideak, Michel Labegerik bere kantu batean zion bezala bururatzen dut. Ez beha gau beltzari, bainan bai izarreri. Michelek, izar bereziak piztu ditu Euskal Herriko zeruan. Heien distira, izan dadila gure ondoko egunen ipar horatz eta gidari. Gudenen, par, gudenen partez, eskerrik karsuenak, Michel. Mikel Epaltza, zokoako apesak eta adiskideak labur bildu du Michel Berroko erigoinen militantzia ibilbide aberatsa. Gaur beraz, uh, handi bat, sendida eskoalegi osoan, laborari sume eta isila, berak nahi izan gabe itzalandiko arbola bilakatu dena, Michel Berroko irriguen, pausatu baita. Utsun handi bat, amultzuki hartatu duten etxekoen eta erizainen baitana. Gamarteko bere sortegi maitean, laborantza eta bake gintza munduan, gaur Mikele, Iñaki, Jenofa, maite bere ama anaiare bat, aurri deguzieken bat eginik, ikusten da mundu zabal bat dagola doluminetan. Hala baina, Michelek erakutsi dauku nola duintasunez bizi azken atxa eman arte. Bai eta nola gure oinazetan atxeman aintzina segitzeko Emaia larun batean, azken eh, atsa eman duelarik eunka jende, auk gazte, bake bidea bultzatzeko, mendietara joanak ziren, gidariak utzi dituen bake txendretako aztagnen ondotik. Aztagna hoiek, doa txutasunaren txendretara daramagute. Doa txu, estiak lurraz jabetuko baitira. Lurrekoak eta lurrezkoak gira egan du hilkoak. Eta demora berean, kantatuko dugun bezala, izagaren hautsak, Mikel Laboak dio bezala. Edo jondoni paulok, argi seme alabak. Michelek, bizi guzian, erakutsi du errespetu handi bat amalujari. Eta entxatu da burura ino. Amaluja bizigai eta bizidun baten defentsan. Ez baita ezpada, lugaz jabetzeko, baizik eta lugaz zaintzeko. Gehien baten onerako. Errespetu handi bat ere berzeri erakusten zuela, haunistasuna estimatuz. Bazakin, gure konsentzia dela bizi gai eta bizi itugi, Gogoetak egin mundu alternatiba bati buruz. Zangoak emaiteko izairen mesuari, ametsari, populu guzieri den idekia. Ta helburu hori lortzeko, elkarlanezko ekintzak bururatu, berzeekin kateak garatuz, nun sortu ginen elpor beretik, sortuko diren besteak, zuaitz aldaska guziak. Arbola erori da, eta oian bat uzten du, ondarekotz. Hor dira, mendi magaletan, pentset, eta ordokietan hainbat laborari, laborantza iraunkor eta jasankor bati atxikiak, ni naiz ogi bihia zion Jesusek. Bihia desagertzen da, fruitu emaiteko. Eskerak, Michel, ere indituzu nazi ederengatik, zure bizia zen gai oso bat egin duzulakoz Jesusen bidea zurea eginez. Doatxu zuzentasun urratsak emaiten dituztenak. Michelen eh, olako kezka bat bezala, kezka nahusi bat zen nola transmititu, helarazi gizabaloreak zuzentasun gotzea, elkartasun egarria ondoko belaunaldieri. Erronka erraldoi bat zuten altxatu, hemen zeizten berze laborari txipiekin, beharrezko tresnak jarriz, beraien gero eskutan hartzeko. Argi zuen bakoitzari dela bere parteaz arduratzea, responsabiliteak aktuz, sozial, ekonomia, kultura eta politika mailan, gure erria sutik atxikitzeko. Bere eosketak prestatu ditu, evangelio hau berak du hautatu, eta idatzi paper batean eosketen parte bat. Mil esker bururaino bete duzulako zure esku zen partea, tokia utziz gure parteari. Zoriontsuak bake egileak jinkoak seme alabatza hartuko baititu. Azken hamar urte hauetan, berze bake egileekin, Michelek bere baitan ziren alguziak eman ditu eskolegian bake bidea bermatzeko. Aieteko itunaren ondotik orenak kondatu gabe. Ikusi dugu, bazter guzietan, esperantzazko bake ufada edatzen, bake egileekin, zer nahi urratx egin dituzte, hauzuetan, nunai, konbentzitzeko erritar guzien eskutan dela bake azia, bai eta eunka urratx autetxiekin, Parise, terbesteko agintariekin, nazio harteko bake susten gatzaileekin, bake entxegueri atera bide sinesgahi bat emaiteko zuzentasuan eraikia den bakea. Horritzen gira, Luoson, Michel Bergunian zenarekin, hor zela bera, armen lagatzeko gestatua zen ekin zan. Bake egileen urratxak, fruitu eman dute, Aprilaren sortzian eh, armen entregatzegunean ogoi mila jende bilduz bai honan. Michelen azken urretxetatik bat izan da, mesu bat igorzea, Lorentxa behiridi azkatu duten egunean, ez baita bakerik presuena etxeratze gabe eta biktima guzien zama estitu gabe. Nere bakea emaiten dauzuet zion Jesusek, gurutzea pairatu aintzin, Michelek, elarazten dauku bere bake kemena, nere bakea emaiten dauzuet bidean segitzeko. Doatzu bihoz garbiak, jenkoa ikusiko baitute, Berzendako bizia eman ondotik Michelek borroka dorpeena jasandu. Mikele, Iñaki maitena eta Ionofarekin batean azken atxa eman arte, buruz burukatu da eritasunaren aurka. Bide ilunean senditzen naiz egaiten zautan, Michelek. Errespetu handiz eganakon, zurekin gira, ez zaude bakarrik. Ta berak bai egia da, hain izlaguntzen haute ukaiten dituzten letra eta sustengo zeina leguziak. Argitxo bat, piztuzakon, iluntasunean. Orduan irakortu ginuen, Bigarren salmoaren zati hau, zuzira, akzainona, iluntasunean, edo eriotzearen errekan ba banaiz, nik ez dut beldurik hor zirenu. Bai, jauna, ez zaitugu ikusten, baina txinesten dugu okzarela, baso moktuan ituxi gordeak dauden arabera. Ta Mikelek, Michelek onartu du, iturira joaitia. Erien sakramenduko olioak gantzitu ditu bere laborari langile eskuak bai eta untsa egin azaukan buruak gia. Kofian txasko ugatxe derroktan, idekizira Michel bete-betean akzain eta nola ganbaran zinituen etxekoak, bakoitzak bere maitasunezko izgoxoak eta seinaleak eskaini dauzkitzu, amuntzutasunez gantzitu dute zure izaitea. Orduan hausartu gira, erraitera, hor zira jauna, etxeko maitasun kateunen erdian. Bizi, turri, hor jauna. Michelek ideki dituen duintasun txendretan. Ni naiz bizia. Nitan sinesten duenak bizia ukanen du. Zion Jesusek. Sinestea, Azken puntu hau aipatuko dut. Michelek zuen ahi gainetik inpasatu baden sineste hotz bat. Baizik eta gure zerditik eta bioz beroetatik jalgidena. Histo baitan, den sinestea bainan, errian eta lur zabalean sustraitua. Jenko aitaren baitan sin, den sinestea bainan, militante guzieri lotzen gaituena, naiz eta elizatik urrun sendi eie murua. Gamarteko eliza untan bataiatua, Egan izan den bezala, Michel gazte denboran, eskaldun gazterian, ezitua izan da. Mikele eta bere emazteekin eta hemen sistem batzuekin batean. Ordu ikasi, bere tokiak zen, egian, militante gisa eta elizan, laiko bezala. Bere sinestea elikatu du. Zer emertaldean, erriekin zan, besteekin, fedea jogatuz, luga jogatzen den eh, bezala. Berzeekin izpitu seinduaren ezaugarriak serkatuz, gure biziko aratu netetan, evangelioaren eta eukaristiaren laguntzarekin. Milesker Michel Bataioaren ahia inpuliki edatu duzulako gogoratu ditugu ondo atxutasunen eh, sendretan. Milesker hainiz, jendetan eh, esperantzaren izaga piztu duzulakotz. Zure sinestea, manes erdo zantzi etxakten sinestearen arabekoa izan da, gure egiten duguna. Gizon guzien izerdien izerdiaz, gurukaren burukaz mundu berri bat erdiko duenean, sinesten dut. Gizonaren zuzentasun betean, gizonaren askatasun betean, gizonaren amodio betean, sinesten dut sinesten dut, astapeneko gaurko eta betirako amodio haren izenean. Eta berriz ere deituko diot, biziaren jauna, jaungoigokoa, astapenetik betirakoa. Zu argia ez dugu utziko itzaltzen, zoaz, arzain onaren ondotik, zerumendiko pausa lekurat esakatzera zuen zeruko alaba meitea. Amen. Mikel, eh, epaltzaren lekukotasun eta kondakizun unki garri honen ondotik, unama taldeak eman du Mikel Laboaren izaren hautsa kantua. bakatu zen bizigai Hausartatik kan uste gabean Noiz bai gina denku ernai Eta horrela bizitzen gera Sortuz da sortuz gure aukera Atxe denik hartu gabe Bainaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, ogorki loturi gaude. Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko prea. ze hortan ezin gelditu Jakintza eta argia Lege berriak noiz ez aurkitu Lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia Gizonen lanak dugu ezagutu zaldatzea naturarekin bat izan eta harremaneta sartzea eta gure sustraia lurrari lotuz bertatikan Euskaraz baietza sortuz, ukazioa legezat hartuz, beti aurrera joatera. Ez da dukana kongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak betena bizida gizona Uere zerbait bagera eta gauden tokitik emendik bertan saia gaitezen ikusten Ametxeroak baztertuz bertan sasi zikinak behingo zerretan bide hon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta, harremanetan sartzen. sortuko dira bestea Buruka hortan iraungo dute Zuaitzardazka gaztea Beren aukeren jabera ikiz Ta erortzea erriro jeikiz Ibiltzen joanen dire Dakizunen indartargiz Gure ametsak arrazoi garbiz Egiztatuko dutena Usortu ginen enbor bereti Sortuko dira bestea Uruka hortan iraun sardaska gaztea Usortu ginen enbor Sortuko dira bestea Urruka hortan iraungo dute Zuaitz sardaska gaztea Usortu ginen sortuko dira bestea Urruka hortan iraungo dute, zua meza bururatzeko Iñaki Michel Berroko irigoinen semeak ere aita gogoa izan du hitzartze unkigarri unekin. A aita, berriz aktualitatea egin duzu, segur etzinela manera hortan egiteaz berantetxia. Heriotza jintzauzu eta hartu zaitu, oin bat bezala zure joaiteak frango jende penetan utzi du. Bizi izan ditugu egun intenso hauetan, jendeak zutan zuen maitasuna senditu izan dugu. Omen jendea aharoa zinela, eta aharotasun horren eineko emozioa uoldea sortu du zure joiteak. Utziko duzun eskasiari usatu beharko gira. Ainitzen man duzu. Jende hainitzi, hainitzi puska bat. Puska hori eskasukaitzia zauku zailena izanen. Zure lana eta izaitea goraipatuak izan dira, hainitz. Egin guzia, inguruan zinuen familiari esker zela horretarazia izan da ere. Guk aurrek, errangenezake, amari esker dela egin guzia posible izanen. Ez dira segur beti momentu erretxak izan. Eta kablapita iturri ere noiz denka. Baina, bata bestearen zat zinusten amodioak, bizi hau horrela iragaitea permititu du. Zeren, etxean kanpoan bezalakoa zinen. Hor eta falta, okupatua bainan behar hor duan disponible, buru goja bainan idekia, hartua eta eskuzabala, ideia honekin eta alta beti gure iritziaren beharretan. Bururaino olakoa izan zira, azken aste hauetan ere naiz gaitzak joa, ez zira ezberdina izan. Gizon goxoa zinen, eta zure ondoan izaitia gozo zen. Bai, bizia beratxa ukan duzu, eta pausatzeko ordua bazinuen, bakean ekon zaitela. Ez dugu aierkunderik zure kontra. Jendeak biltzea eta elgarrikin aintzina joaitea zinuen desira. Hitzemaiten dauzugu, zugogoan, ideki sailak jarraituko ditugula. Erei naziak luzarako hor direla. Plazer bat izan da zure familiakoa izaitea, La bat izan da zurekin bide et Egan Herritaranitz bilduak ziren astezken untan gamarten Michel Berroko irigoini azken agurra egiteko. Hauetan politikari anitz, Jean-René Txegarai, Euskal Elkargoko lehendakaria, Jean-Jacques Lasser, Pirineo Atlantikoetako Departamentuko Kontseiluko Presidentea, Frederik Espainiak, senatari sozialista, Daniel Olzomendi, Antion Kurutxarri eta Isabel Pargad, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari ordeak, FDSOA sindikatutik ere ordezkaritza bat dina zen, baina bereziki Konfederazion Peizan sindikatuko kide anitz, hauetan Nikola Giro, gaur egungo idazkari nagusia, eta Jose Bove altermondialista ezaguna, berrogoi urteko Michelen bide laguna. Jose Bove. C'est vrai qu'avec Michel, on se connaît, oh, ça, ça fait plus de 40 ans hein, qu'on a fait des choses ensemble et c'est vrai que quand on a fondé le syndicat des travailleurs paysans, qu'ils ont fondé ELB ici, dont Michel a été un des, vraiment un artisan dès le début, euh, voilà, on a mené des combats, euh, que ce soit sur le lait, puis après sur l'agriculture paysanne, et puis on a aussi partagé tous les combats sur la, évidemment euh, avec les artisans de paix, donc euh, parce que ça faisait partie aussi intégralement de son euh, de sa vie de paysan quoi. Pour lui être paysan, c'était aussi être basque. Et l'agriculture paysanne, il l'a développée à partir de la réalité et il a fait quelque chose qui aujourd'hui est discuté partout. Personne ne se rappelle que ce terme même d'agriculture paysanne, c'est Michel qui l'a qu'il mis vraiment en œuvre à partir de la réalité de ce qu'il vivait dans les villages et sur sa ferme. Donc ça, je crois que c'est important. Michel, c'est quelqu'un, je dis souvent, ça paraît bateau, que voilà, qui pensait global et qui agissait local. Mais agir local, c'est pas simplement agir comme ça. Euh, c'est pas n'importe quel local. C'est parce qu'aussi ça s'inscrit dans une culture, ça s'inscrit dans une solidarité qui, qui, est le Pays Basque. Et je me souviens que quand ils ont créé ensemble ELB, dès le début, euh, l'inscription contre la violence était dans, dans le premier texte fondateur de LB en disant voilà, notre combat c'est aussi pour construire euh, euh, la paix dans ce pays et pour qu'il y ait un avenir pour le Pays basque, nord et sud évidemment. et je dirais que ce dernier combat avec les artisans de paix. Je dirais que ça a été, c'est vraiment un aboutissement aussi là de plus de 40 ans d'engagement pour arriver à ce résultat. Donc voilà, donc moi, pour moi, et puis avec Michel, c'est vrai qu'on voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble depuis deux ans. même on allait tous les ans au Pays Basque Sud discuter avec les paysans, essayer de construire des alternatives. Voilà, euh, c'est toujours quelqu'un qui a été engagé et puis qui en même temps était très très humble, qui n'était pas quelqu'un qui se mettait en avant euh, pour euh, avoir les lauriers. C'est quelqu'un qui, voilà, qui était un vrai travailleur euh, et qui vraiment était, quand il avait une idée, il la faisait avancer jusqu'au bout. Voilà. Donc bon, c'était, bon, on est venu à plusieurs ici. Je hein, Je suis pas venu seul. On est au moins une dizaine là d'anciens de la Confédération paysanne, euh, de la même génération. Voilà, tout le monde Il y en a qui sont venus de Bretagne, d'autres de Normandie. Euh, bon, moi de l'Aveyron et quelques autres. Et pour nous, c'était évident qu'il fallait être là aujourd'hui, quoi il a laissé sa trace hein, euh, dans le monde agricole, mais dans d'autres luttes aussi. Vous êtes des militants nés, on va dire. Hein. vous avez passé, vous partagez ça, cette militance, cet engagement que vous avez dit. Voilà, c'est, ça vient d'où C'est dans votre ADN ah, Je sais pas, mais je, pense que voilà, c'est, je crois que c'est vraiment lié. Euh, Michel, il était enraciné à Gamart, et je dirais que c'est son expérience aussi euh, de jeune qui, petit à petit lui a fait prendre conscience que à la fois être paysan, on ne pouvait pas être paysan tout seul dans son coin qu'on était engagé, que ce combat, il allait au-delà de simplement euh, la défense euh, de, son métier, que c'était un, mode de vie, c'était une mode de société qu'on construisait. Et il fait partie de ceux qui ont redonné aussi cette dignité au mot paysan. Et ça, c'est important. Michel, ce n'est pas un exploitant, c'est un paysan. Hein, et un paysan, c'est d'abord celui qui habite le pays. Michel Berroko irigoin bezala, laborari tipien alde lan egin duen Paul Nicholson, bia kanpesina mogimenduko kideak ere, omenaldia egin nahi izan dio. Lurren laguna, laborarien laguna eta laboraria. Eta gizon oso humil bat eta oso abila. Beren erakustenak, e, eh, egoaldien izan dira oso importante. Gurentzako oso basarritar modua, laborari moduan izan da, bueno, pena itzala gaurkua. Zu biak anpesinatik, eh? eh? Ojere, ze karpentzea jeman? E, eh, Michel izan da persona bertokua, ez? Baina beren pensamentua izan da universala. Eta egizada, da, e, Michel, bai Europan, Euskal Herrian eta munduan beren e, borroka ikuidau ondorio asko geure filosofiakin, geure etikakin. Eta nire ustez, baserritarren etika da gauza bat ezin jala galdu, eta horretarako misel izan da maixo handia hemen ere aipatzen zen, eh? piskat laborariari eman diola horre bat, beste estatustu bat, nortasun bat, eta bai. bojokatzeko modu ere bai? Bai, eta ganera autoestima itzala gurentzako. Zebera izan da, e, gizartien be, lider oso entzun bat eta oso importante bat. Ze bide uzten du edo ze eredu? E, eredu zuzten garri bat, bazarri zan, eta gizartien paketzua. Eta oso respetable, oso respetu oso izan da danakin. E, maitxasuna erakutsi da. Emazteak ere izan ditu bide lagun Michel Berroko irigoinek. Mariz Kasonok, harekin ereman lana gogorat ekarri dauku. Ezkartakit azken agurra den, agur bat, eh, eh, zenta ene ustez... Eh, Oin behertze urtez, haizan da, berroita mar urtez, eh, militante, Michel eh, eta laborari, eta laborari txipien defenditzaile. Hene ustez, eh, egin duen guzia eta pertsona bezala biziki importantea izan da, eta behaz, hene ustez, egonen da bizirik gure baitan, edo zoen gisaz, eta bere bidea saiatuko gira segitzen bilkura anitz egina dituzu elgarrekin, ez dakit nola ikusten zenuen, irakasle bat bezala, bide lagun bat bezala, hala, aintzindaria bezala, ez dakit zuk nola gogoan, nola atxikiko duzu gogoan, Michel? Ba, behar bada, estapenean erakasle bezala, nik ezagutu dut uh, instalatu behian nintzelarik, bez eh, gazte gazteik, eta anitza anitz ikasi dut denbora uson uh, Michelekin, baina bere ahemanean, etzen uh, erakasle bat bezala ibiltzen, uh, eh, zen gehiago partaide bat bezala eta pertsonalki ere behar ba ezan ezake, anai bat bezala, zen bazakien biziki untsa bertzen eh, entzuten, eta kasu egiten zen ere anitz uh, uh, gaztean, uh, boza nahi zuen entzun, eta ara, orai ezagutu dugu beti, uh, nahiz eta bazuen Eh, gaitasun handia bai eh, gauzak analizatzeko, sintetizatzeko eta eh, urrun ikusten zituen gauzak eta beti hortako motorea izan da aintzindari bai bainan beti bertzekin betan. E, Michelek ez zuen sekula eman nahi bere pertsona aintzinean zen beti gu eta sekula ez ni. Hala. Laborantza irankorrak, tokiko laborantza, kalitatezko ekoizpenek, Arrakasta bat dute gaur egun, eh? panoraman dira, Ipar Euskal Herriaren adeenan dira, berari zorzaio alde batetik? Bai, bai, biztan da, eta konzeptuaren aldetik uh, definitzeko zertzen eh, laborantza iranko jaete egikoia, uh, eh, Michelek uh, da, parte ondia hartu duela lan hortan, eta ere mandu ez bakarrik uh, Euskal Herrian, baina uh, Frantzia mailan eta berba urgunago ere, zenta uh, konfederazion peizanetan uh, bera izan da, intzidari uh, gai lantzeko. Eta laborantza irango ja, etzen bakarrik eh, ekoizpen historio edo kalitatezko ekoizpenen historio, horiek dira laborantza irango jaren uh, ahlo bat behizik, baina eh, badira ere uh, banak eta historio bada ara, garapenaren, garapen, uh, tokiko garapenaren uh, gauza eta sozial maila bez biziki edatuago da. Horai, bere lana segitu behar? Bai hori da, segitu behar, eh, egun zailak izan dira, eh, ilabete zailak, azken ilabete hauk, baina eh, ara, segituko dugu eta mm, bere ametsa segituko dugu. Beste lekukotasun gehiago ere bildu ditugu, mementoan politikan eh, ari direnena, ara nola Alain jiak EH e bai alderdikoa, edo maialen iri arte e EH bildu talde abertzalekoa, eh, baina ere politikan ari zandako eh, Frantzua Maitia, sozialista, eskualdeko autetxi izan dena, Euskal Herriko Laborantza Gambararen sortzeko gara jortan, entzuten ditugu hiruak segidan. Bai, markatu du lehenik Laborantza Mundean, hein, euh, lagunekin euh, sortu zutelaik uh, eta somat uh, ekarri duten elgarrekin eta Michel ere euh, buru. hala, uh, ideiak bat zituen, geroari uh, pentsatzen eta gauzak obratzen. Hein. Eta ala, laboratza munduan, eta gero bake bidean dako, or, politiko arlo ah, batean, importanta ere, uh, hori eskoalegi egin dako, hiper eta janezake bo anitz eh, biztan dena markatu duela, eh, bere, bere, bere pasaia, hor, uh, gauzak uh, urgun ikusten zuen, eta obratzen demora berian, eta humiltasu batekin egiten zituen horiek gutziak hori dut atxikitzen. Bazakien denekin mintzatzen, eh? Bai. eh berekin ados etzirenekin ere bazakien komunikatzen. Bai, du gabe, eh? Eh, haren indaja hortan hortan hortan zen, bizan dena bazakien denekin, bazakien, bazakien nuat eh? jo, joan eta entzatzen zen jenden uh, biltzeat, eh? inala urun joiteko, inala bide egiteko eh? elgarrekin, Eh, baina beti uh, hala, uh, eh, bideain puntian uh, agapatu behar ginenain uh, agapatzeko. Eta, eta hala, nik pentsatzen dut bide handi bat inazi diela bere inguruko jende, haute txier denekin uh, entxeatuz uh, bide horren uh, atxikitzeat. Bon, falta uh, handi bat, uh, igenen du dudai gabe bide hori uh, Hor, segitu behar dela, hori, hala, esperantza beti hor dela, jendeak eta Eh, gizon eta emazek segituko dutela aintzinatzen eta harri esker eta harri pentsatuz. Maialen niri arte zu ere hemen, zuentzat, Michel Bejoko irrigoen nortzen? Ba, begira, lehenengo esango dizut nortzen niretzat. E, izan derenik Michel Euskal Telebistan lan egiten nuenean ezagutu nuen, eta sarri askotan eh, laborarien eh, gatazkak, laborarien arazoak eta laborarien lorpenak kontatzera etorri izan zen e, telebistara, besterik ezpazan baionako korrespontsaliatik, eta beti baiezkoa eman izan zidan gizona izan zen. Eta geroztik eh, ezagutu dut gizon militante bat, e, herria umaite izan duena, bakegilea handi bat, eta herri honen momentu historiko bati bidea irek ireki eta arma, etaren armagabetzean urratsak eman zitezen herritar gisara sekulako lana egin duena, sekulako lezioa eman digun gizona eta gainera jakin duena, eh, bueno, hemengo alderdi politiko eta eragile sozial eta politikoekin eh, zubiak eraikitzen eta zubiak eraikitzea beti da zaila eta zubi e, beti emango digute aurrera egiteko bidea. E, eta Michel horretarako ezinbestekoa izan zen, beraz, e, gizon pertsona haundi bat joan zaigu, e, geratzen zaiguna da bere lezioa ongi barneraturua geratzea eta berak irakatsi zigunetik ikasten jarraitzea. Frantxo maitia, Michel Berroko joan zaigula, onge ezagutu duzu, izan dituzue, elgarrekin lan batzu ere manak, ara, ere azken agurra egin nahi zenion? Bai, lagunanin, Eh, Michel, eta segur lagunkaria zen, gizon zintzoa, eta xuxena, biziki mintzatu ira, urte guzizkasik, eta partikulazki Euskal Herriko Laborantxa Gambara sortu zenetik, biltzak nahusietko eh, baskariaren ondotik, memento ona, hasten ginen eta Euskal Herri guziko aferak aipatzen gintin. Michel eh, lagundu dut prozedura egin eta bai baionan eta bai pauen testimonio gisa uh, eh, juden eh, mintzatu nintzen. bon, haute gisa, Euskal Herriko Laborantxa Ganbara, eta partikulazki Michelek galdeginik laguntzeko parada ukan dut, eta lehen subvenzionia estadotik eta regionetik, e, nik eh, kudeatuik dosiera, Uh, eh, ukan zen eta gero ondotik normalizatu dira gauzak eta partikulazki ere Euskal Herrian bakea sortzadin eta öteak arrastaz ezan bere eh, borroka armatua bide lifeentekin, bainan helburu berarekin eh, lanian eh, aizan onak ditut eta partikulazki Michelen talendua nahi dut aipatu antzerki lanetan eta kultura mailan bon, ni euskal kultur eh, eh, erakundean eh, nintzan, administrazio kontseiluan eta biziki segitzenin horren, horren lana. Beaz, hara, orai gure mm, bi bizi sailak eh, elgarrekin arrastatzen dira, baina gogoan atxiko dut eh, Michel, hain familia xoragarria ere e, eta biztan da gaur nahi nila hemen izan familiari nire agurra eta nire horroitzapenak aipatu ditut baina e, hemen undar pidaia juntan hara nahi nin hemen izan kultur mundutik ere jende frango dina zen eh, Michele Berroko irigoinen ehorzketetarat eta hor gamarten ere atseman dugu maialen lujanbio bertsolaria. Ba, pertsona bere e-, ekintzetan eta bere dinamiketan eta bere lorpenetan ere ba, eredu garri bat ez, e, nola bueno, bere laborari langintzatik e, ekimena hartu izan zuen eh, hainbeste eta hainbeste alorretan. Nolabait, eh, inori baimenik eskatzen ibili gabe edo ekin eta sortu, e, beste nonarpena izan ala ez, sinistutakoari ekin eta eta egin ez, taldean eta jendearekin, eta bueno, hainbeste ekimen aberatxetan bidegilea ez da eta zentzu hartan eredu bat ez behar bada ez irakatsi izan zuelako, baizik eginez ejemplua eman zuelako, eh, Bere ekarpenak zen izan dira? Bueno, ba, uste, eh, egoaldean baino, iparaldean ezagunagoa dela bere ba, laborarien eta borrokan eta bidean egindako lana, laborantxa barak eta abar, egoalderako e-, eredugarri liratekenak, bestalde? eta bueno, zer esanik, ba, bueno, bizkate, erri egintzan edo erri gintza, egiten hizkuntzaren sinismenean eta praktikan, eta gero, bueno, bere ba, bakegile bezala egin duen lanean, eta baina oro aipatuko nuke lan desberdin guztio hietarako ba, jarrera bat, ez? Eta jarrera da apaletik eta engaiamendutik eta bizkat taldean eta komunitatean sinistu, asmoetan sinistu eta egiten ausartzea. Eta jarrera horrek balio du ba, zer nahi helburutarako ez. Erizatik ateratzean aurreskua, Ego Euskal Herriko etxalde, laborari sindikatuko kide eta bertsolariek egindako agura, irintzina eta eskuzakta luzeekin agurtua izan da Michel Berroko irigoin. Anitzek errandaukuten bezala, harek landatu azia ereiteko lan eginen da hemendik aintzina. Ez adiorik, Michel. Amaitu dira nekeak, saminak lanak betiko. Orain hartu atxeden goxo, ai Michel bihotz ez diko. Naiz goiz txokoan beharran minaz, gaur malkoi baian guito. Zure ustaren ederraz, zara biziaraziko. Zaude ziurrez dugula, alferri galtzen utziko zukereindako zailoro, jorratzen dugu segiko. Zure ametsak, zure argia, ez dira inoiz itzaliko. Zure ametsak, zure argia, ez dira inoiz itzaliko. Ze haundia gure Michel bere humiltasunean laborantza odolean ta errigintza muñean sindikatuko zutabe taburu behar zenean Erri proiekturik bazen Michel beti alda Protagonismo gozerik Gabe anta hemen lanean Maixu handia izanik Ikarle baten parean Txapela jazten dizugu Herriaren izenean Txapela jazten dizugu Herriaren